Сура Аль-Муджадила, припирающаяся. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха милостивого, милосердного. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах слышащий, видящий. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба, прежде чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. فمن فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без перерыва, прежде чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и его посланника. Таковы ограничения Аллаха, а для неверующих уготованы мучительные страдания. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين Те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником, будут унижены, как были унижены их предшественники. Мы уже не спаслали ясные знамения, а для неверующих уготованы унизительные мучения. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили.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 Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскресения, он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا ربك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы? Они возвращаются к тому, что было им запрещено, и тайно переговариваются о грехах, вражде и неповиновении посланнику. Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах, говоря в душе, почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим? Довольно с них гиенны. Туда они попадут, и как же скверно это место прибытия. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون «О те, которые уверовали! Когда вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности и бойтесь Аллаха, которому вы будете собраны. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Тайная беседа от сатаны, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть попросторнее, то садитесь попросторнее, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете». يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم О те, которые уверовали, если вы беседуете с посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней.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 Если вы не сделали этого, и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Аллах ведает о том, что вы совершаете. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные клятвы. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون Аллах приготовил для них тяжкие мучения. Воистину скверно то, что они совершают. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Им уготованы унизительные мучения. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Ни имущество, ни дети ничем не помогут им перед Аллахом. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним, подобно тому, как клянутся перед вами, полагая, что это поможет им. Воистину, они лжецы. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان حزب الشيطان هم الخاسرون Сатана одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они являются партией сатаны. Воистину, партия сатаны — это потерпевший убыток. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين Те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником, окажутся в числе самых униженных. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز Аллах предписал, победу непременно одержим я и мои посланники. Воистину, Аллах всесильный, могущественный. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие.